بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Današnji hadis zabilježili su nam imami Buhari i Muslim, a prenio ga je Enes ibn Malik radijallahu ta'ala anhu sluga Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. U njemu stoji da je Allahov poslanik alaihi salatu wa kazao Jetbe'ul mejite thalatha Svakog umrlog slijedi, odnosno ispraća na dženazi troje. Ahluhu, wa maluhu, wa Njegova porodica, i metak i njegova djela. فَيَرْجُ يُثْنَانِ وَيَبْقَا عَمَلُ I dvoje se vrati, to jest porodica i metak, a ostaje s njim njegovo djelo. Ovaj hadis naši učenjaci su razumjeli u sljedećem svijetu. Ne smije sebi čovjek dozvoliti da od onoga što ga ispraća sa ovoga svijeta ostane s njim ono najgore, a to su njegova loša djela. Jer dan kada čovjek preseli sa ovoga svijeta Allahovom voljom, a svi smo taj čovjek, jednoga dana kada Allah bude odredio, sa njim idu i njegova djela. Sve drugo je dio ovoga svijeta, sve drugo ostaje ovdje iza njega tvoje dijelo, dobro ili loše, ide na Ovaj hadis nam isto tako govori, da ne bismo smjeli sebi dozvoliti toliki nemar da nas s ovoga svijeta isprati više loših dijela nego dobrih dijela. I na kraju ovaj hadis nas podstiče isto tako stavimo prst na čelo i zapitamo se kakva su to naša djela. Šta će to s nama u Da li smo mi od onih koji više brinu kakav im je tepih u sobi? Kakav im je TV u dnevnom boravku? Kakva mu je obuća, kakva mu je odjeća, kakva mu je šminka? Nego što brinemo Kakva su nam djela? Da li smo klanjali danas? Da li nismo klanjali? Da li smo dali sadaku danas ili nismo? Da li smo trebali postiti ako je Ramazan ili nismo? Da li smo ispunili obaveze prema stvorenjima, prema ljudima ili nismo? O tome treba da povedemo računa, jer kao što vidimo iz ovog hadisa, da ono što ostaje s nama to su naša djela. Wallahu alamu sallallahu ala nabina Muhammedu alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum.